Hili ndilo neno la bwana lililomjia Hosea. Mwana wa Beri siku za uzia na Yotham na Ahazi. Na Hezekia, wafalume wa Yuda na siku za Yeroboam mwana wa Yoashi mfalume wa Israel. Hapo kwanza bwana aliponena kwa kinywa cha Hosea, bwana alimwambia Hosea, enenda ukatwae mke wa uzinzi na watoto wa uzinzi kwa maana nchi hii inafanya uzinzi mwingi kwa kumwacha bwana Basi akaenda akamoa Gomeri binti Diblaim, naye akachukua mimba, akamzalia mtoto mwanaume. Bwana akamwambia mwite jina lake Yezreel, kwa maana bado kitambo kidogo nitaipatiliza nyumba ya Yehu damu ya Yezreel na kukomesha ufalme wa nyumba ya Israel. Tena, itakuwa siku ile nitauvunja upinde wa Israel katika bonde la israel akachukua mimba tena, akazaa mtoto mwanamke, bwana akamwambia mwite jina lake Loruhama, kwa maana sitairehemu nyumba ya israeli tena. Nisije nikawasamee kwa njia yoyote, lakini nitairehemu nyumba ya Yuda, nitawaokoa kwa bwana mungu wao, wala sitawaokoa kwa upinde, wala kwa upanga wala kwa silaha wala kwa farasi, wala kwa wapanda farasi. Basi, akisha kumwachisha loruhama, akachukua mimba. Akazaa mtoto mwanaume, bwana akasema, mwite jina lake loami, kwa maana ninyi si watu wangu wala mimi sitakuwa mungu wenu. Tena, itakuwa ya kwamba hesabu ya wana wa Israel, itafanana na mchanga wa bahari usioweza kupimwa wala kuhesabiwa. Tena, itakuwa badala ya kuambiwa ninyi si watu wangu. Wataambiwa ninyi ndiyo wana wa mungu aliye hai, na wana wa Yuda na wana wa Israeli watakusanyika pamoja. Nao watajiwekea kichwa kimoja, nao watakwea watoke katika nchi hii. Kwa maana siku ya israeli itakuwa kuu sana. Waambieni ndugu zenu wanaume, ami na ndugu zenu wanawake rohama. Msihini mama yenu, msihini kwa maana yeye si mke wangu wala mimi si mume wake. Na ayawekee mbali mambo ya washerati wake yasiwe mbele ya uso wake, na mambo ya uzinzi wake yasiwe kate maziwa yake. Nisije nikamvua nguo zake kawa uchi, nikamweka katika hali aliyokuwa nayo siku ya kuzaliwa kwake, na kumfanya kama jangwa, na kumweka kama nchi kame na kumfisha kwa kiu. msita sitawaonea rehema watoto wake kwa maana ni watoto wa uzinzi. Maana mama yao amezini, yeye aliwachukua mimba ametenda mambo ya aibu, maana alisema, nitafuatana na wapenzi wangu, wanipao chakula changu na maji yangu. Sufu yangu na kitani yangu, mafuta yangu na vileo vyangu. Basi kwa ajili ya hayo angalia nitaiziba njia yako kwa miba. Nami nitafanya kitalu juu yake asipate kuyaona mapito yake naye atawafuata wapenzi wake lakini hatawapata. Atawatafuta lakini hatawaona ndipo atakaposema. Nitakwenda nikamrudie mume wangu wa kwanza kwa maana hali yangu ya zamani ilikuwa njema kuliko hali yangu ya sasa. Maana hakujua ya kuwa mimi ndiye aliyempangano na divai na mafuta na kumwongezea fedha na dhahabu walivyovitumia kwa ajili ya Baali. Basi kwa ajili ya hayo nitaitoa tena angano yangu kwa wakati wake na divai yangu kwa wakati wake nami nitamnyang'anya sufu yangu na kitani yangu vya kumfunika uchi wake. Na sasa nitaifunua aibu yake mbele ya macho ya wapenzi wake, wala hapana mtu atakayemwokoa katika mkono wangu. Tena nitaikomesha furaha yake yote na sikukuu zake na siku zake za mwandamu wa mwezi na sabato zake na makusanyiko yake yote yaliyoamriwa. Nami nitaiharibu mizabibu yake na mitini yake ambayo alisema hii ndiyo ujira wangu, niliopewa na wapenzi wangu. Nami nitaifanya kwa msitu na wanyama wa mashamba wataila. Nami nitamwadhibu kwa sababu ya siku za mabali, aliwafukizia uvumba. Hapo, alipojipamba kwa pete masikioni mwake na kwa vitu asema bwana Kwa hiyo, angalia, mimi nitamshawishi na kumleta nyikani, na kusema naye maneno ya kumtuliza moyo. Nami nitampa mashamba yake ya mizabibu toka huko na bonde la akori kwa mlango wa tumaini, naye ataniitikia huko. Kama siku zile za ujana wake na kama siku ile alipopanda kutoka nchi ya Misri. Tena siku hiyo itakuwa sema bwana utaniita ishi, wala hutaniita tena bali. Kwa maana nitayaondoa majina ya mabaali kinyoni mwake, wala hawatatajwa tena kwa majina yao. Nami siku hiyo nitafanya agano na wanyama mashamba kwa ajili yao, tena na ndege wangani, tena na wadudu wa nchi, nami nitavivunja upinde na upanga na silaha vitoke katika nchi. Nami nitawalalisha salama salimini, nami nitakuposa uwe wangu wa milele, nami nitakuposa kwa haki, na kwa hukumu, na kwa ufadhili na kwa rehema. Nami nitakuposa kwa uaminifu na we utamjua bwana. Tena, itakuwa siku hiyo mimi nitaitika, sema bwana. Nitazitikia mbingu, nazo zitaitikia nchi. Nayo nchi itaitikia nafaka na divai na mafuta. Nayo yataitikia Yezreel. Nami nitampanda katika nchi kwa ajili yangu mwenyewe, nami nitamrehemu yeye asiyepewa rehema. Nami nitawaambia wale wasiokuwa wangu, ninyi ndinyi watu wangu nao watasema, wewe ndiwe mungu wangu.